Ви слухаєте український літературний подкаст. Проект створено за підтримки компанії Pocketbook International та Обрій. З вами Ірина Славінська. Найцікавіші українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Галина Ткачук читатиме поезії Миколи Вінграновського. Микола Вінграновський український письменник-шістдесятник, режисер, актор, сценарист і поет. Для дітей Вінграновський почав писати із 60-х років. З під його пера вийшли культові оповідання і не менш культові поезії. Куди тобі, сонечко? До зими. Ось моє віконечко, підвези. Де ж ті везли везлики, як нема, везлики замерзлики, край вікна. Галина Ткачук, українська письменниця та поетеса, пише і для дорослих, і для дітей, літературознавець. Читає книжки та вигадує історії стільки, скільки себе пам'ятає. Найближчим часом Галина Ткачук займеться фаховим науковим дослідженням дитячої літератури. Я хотіла запитати щось таке, що я завжди питаю в усіх, хто тут опиняється на українському літературному подкасті. Чому ти вибрала саме цього письменника? Тут причини, е, якщо глобально, то дві. Перша це. От як в поляків цей рік Мілуша, у нас цей рік Вінгарновського, тому що е, цього року йому виповнилося б 75 років, тому він зараз скрізь актуальний і ну і якби пасувало би це е, читати його зараз. А інша е, причина така більш персональна, більш моя особиста. Е, він Грановський для мене завжди дуже цікавий і е, цікавий для перечитування, дуже несподіваний, змушує думати постійно, і тому його мені цікаво читати, перечитувати. Мені особисто це цікаво, тому я це роблю. Ну, тебе, до речі, є ще одна особиста причина. Ти ж як юний аспірант займаєшся саме дитячою літературою, якщо я не помиляюся. Ми сьогодні теж будемо читати і слухати віршики, ніби радше для дитячої аудиторії, якщо я правильно розумію. І в цьому сенсі я хотіла б запитати: ось ти, як людина, яка займається там академічно дитячою літературою, ти більше е, любиш суто особисто як читач, як дослідник класичну українську дитячу літературу, чи там сучасну класичну дитячу літературу, чи зовсім сучасну дитячу літературу українську? Е, ну тут передовсім Е, щодо Вінграновського, щодо сучас е, щодо цієї виборки віршів, які я читатиму, тут я маю от що сказати, що е, з одного боку так це дитячі вірші, а з іншого боку, як відомо, усі його дитячі вірші вони були завжди в дорослих збірках. Тобто тут е, сам автор ніби не робить такого великого розмежування і часом. Е, Ну, я теж не роблю такого розмежування, і деякі вірші, я думаю, що е, деякі в деяких так цілком вгадується адресат дитина, а деякі, я думаю, що такі вони е, підходять для всіх. А стосовно е, дитячої літератури сучасної... От класика чи сучасна? Ну тут я мушу сказати, що я тільки ж оце ж починаю досліджувати літературу. Тому зараз мені, от е, сьогодні, там в грудні 2011 року, мені цікаво перечитати всю класику, оскільки. Е, в нас дитячої літератури справді багато і дуже багато непрочитаної, неперечитаної, непереосмисленої. Мені зараз цікаво це. Але я е, це зовсім не означає, що сучасна теж не цікава. Просто до неї я починаю зараз з 20-х років і так потрошку-потрошку згодом дійду і до сучасних. А хто, до речі, в цьому твоєму пантеоні цікавих класичних українських дитячих авторів? Із тих, хто тобі особливо смакує? Е, тут теж, оскільки я ще е, на початках там свого своєї роботи, тут я е, ще утримуюсь від висновків, а скажу те, що от зараз зі мною відбувається. Зараз я перечитую цей цикл прекрасні катастрофи Смолича, і зараз я в захваті від цього. Є такий ніби стереотип, що сучасні діти ніби нічим не цікавляться там, крім Гаррі Поттера чи там якого-небудь іншого імені нарицательного. Е, Ти, тим паче, як письменниця дитяча, все ж таки, чим цікавляться сучасні діти? Їх справді не цікавить нічого, там, я не знаю, крім машинок, е, комп'ютера, телевізора чи якихось таких речей. Я хоч е, дитяча письменниця в мене з власних дітей нема. Тут я можу судити тільки з тих якихось нечисленних поки що зустрічей з дітьми, які, на яких я була. І тут я можу сказати, що ем, завжди. Ем, в мене склалося враження, що якесь щире спілкування або якась така інтенція щирого спілкування, вона завжди цінується в людей будь-якого віку. І тут е, ну, це якась така пропозиція, яка є, що може там сучасне мистецтво запропонувати дитині. І, і думаю, якщо це е, для дитини буде розпізнувано, що вона, що якщо вона зрозуміє, там, що їй дарують, що їй пропонують, то це завжди буде в ціні і в, е, там, популярним. Ну, тобто, грубо кажучи, можна написати е, чи прочитати дитині книжку про будь-що, хоч про зайчиків, хоч про якийсь степ, хоч про, я не знаю, роботів якогось третього тисячоліття, і це буде однаково гарно сприйматися. Ну, я думаю, що тут ще ж залежить від дитини, залежить від ситуації, але я вірю в тому, що як, як е, такий загальний закон, то так. Але е, з іншого боку, загальні закони це щось окреме, а індивідуальні випадки це щось зовсім інше. Ну так, ну тобто головне, що був щиро гарно написаний текст. А ось, до речі, ти, як сучасна українська письменниця для дітей, чому могла би повчитися у, наприклад, Венграновського як автора? у Вінграновського <laughs> багато чому. Перш за все, як я казала, він дуже цікавий, дуже несподіваний. Він е, постійно тримає в якійсь такій інтризі, і постійно е, навіть дорослому треба е, уважно стежити за його думкою, щоб збагнути логіку всього твору. Ось, а з іншого боку, він дуже Е, ну, Я тут не скажу нічого нового, якщо скажу, що він дуже як закорінений там в наші там національну культуру, в традиційні якісь образи міфологічні, але з-під його пера вони виходять ем, дуже індивідуальними і дуже несподіваними. Тобто це якесь таке оновлення і ну, подивогідне. <laughs> Та, але водночас звучить майже як стереотип, знаєш, якась така дитяча література традиційного характеру, там дитяча література про село з якимись там вічними казочками, які постійно повторюються із вірша вірші від автора до автора. Це не може відвернути дитину від літератури, коли вона там із тексту в текст бачить щось однакове, якихось там однакових лісовичків, домовичків, там зайчиків, котиків, білочок, я не знаю. В цьому питання два аспекти. Що стосується Вінграновського, то тут якісь в нього є якісь традиційні персонажі, там та сама там розмова там з сонечком або які коти, е, зима. Ну тут е, я думаю, що немає сумніву в тому, що в нього це наскільки неповторно і оригінально, і дуже майстерно, дуже по-мистецьки. Ну але ж це наш класик, і ну тут немає мови про це. Мова йде про багатьох інших там письменників, там молодих, починаючих і т.д. і т.п., які апелюють е, тими самими матеріалом на ну поки що трошки нижчому художньому рівні. То тут я нас нас колись, оце ж на днях була розмова з Тетяною Савченко, теж дитячою письменницею, про те, що якщо подивитись е, там на, на сучасні журнальні публікації сучасних казок для дітей, які виходять зараз, то справді дуже багато традиційного. Нам якраз йшлося про те, щоб е, спробувати вводити якісь там сучасні реалії. Я думаю, що це варто робити. І я це спробувала зробити, і от в наступній книжці, яку я пишу, Ну, я це пробую робити. У мене там є персонажі, е, зв'язка ключів і брелок, є ровериця, е, в яку закохався банкомат. Ну таке все. А які такі фірмові персонажі Вінгерновського? Якісь такі впізнавані, які от можна на них надибати і одразу сказати: О, це Вінграновський. Не квапи. Перш за все, мені спало на думку ці неквапи, які йшли зиму зимувати з одного боку. А, а з іншого боку, дуже багато таких персонажів, наприклад той самий там чорний кіт, який йшов чорнолапо на обід, але е, кіт, ніби скільки разів, скільки було тих котів, але е, з того, як він розмовляє зимою, видно індивідуальність. Тобто це кіт, от кіт Інгарновського, більше такого кота немає. І в нього багато такого, що ніби і, і було, а не було ніколи. Ну, після такої реклами точно треба читати і слухати поезію Інгарновського, який зараз нам прочитає Галина Ткачук. Що робить сонце уночі? коли у лісу на плечі тоненька зіронька сидить. Що робить сонце? Сонце спить. Що робить місяць по ночах, коли земля йому в очах, земля, ромашка і вода. Тоді він сонце вигляда. Що роблять сонце і місяць вдвох, коли в снігах біліє мох, на сіножать сніги сніжать, і снігурі в снігу лежать. Тоді їм холодно обом, з нашим собакою і котом, з них кожен холодно сія, і літа ждуть вони, як я. Котик, котик, золотий животик, а хвостик залізний. Не ходи нам пізно, не буди ще зночі нам медвяні очі, медом сонце ти, очі нам масти. Будемо ми спати, а мати співати, і ти наш коточку задрімай в куточку. Як ішли неквапи зиму зимувати. У неквапи білі лапи, а в неквапоньок свої йшли не квапи, не поквапи зимувати у гаї. А гаї весна любила, а гаї були при ній, і весна їм ноги мила, і метеличок бринів. Ішли не квапи, не поквапи, мабуть, і недовго йшли, але ж, бачать, жовті шати вже гаї собі вдягли. Що робити, як не мати, літа й осені нема. Бігли, бігли, не поквапи, на гаях уже зима. І не квапа білолапа, і не квапоньки усни. Нащо квапитись неквапом через зиму до весни? Куди тобі, сонечко? До зими. Ось моє віконечко, підвези. Де ж ті везли везлики, як нема? Везлики замерзлики, край вікна. Що ж мені робитоньки? Я пішло на затоки й витоки, де було. Там я і сидітиму на горі, на морозі грітиму снігурів. Розкажу тобі я ще й про те. Як у зайця вухо не росте, як росте у зайця довгий хвіст, довгий хвіст від лісу через міст. Розкажу тобі я про сніги, про сніги, що ходять без ноги. В тих снігах є пісня на губах, біла-біла пісня у снігах. У тій пісні заєць наш сидить, у тій пісні вухо його спить, і росте в тій пісні його хвіст, довгий хвіст від лісу через міст. Іде кіт через лід чорнолапо на обід. Коли чує він зима, його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт, я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама, то білій тут до темна. І пішов кіт через лід, чорнолапо, на обід. Стала зимонька сумна. За котом ішла весна. В вісні наш заєць знову задрімав. Якби не в сні, то де б йому дрімати? на теплу землю вухонько поклав, і серце своє заяче під лапи. Додому ніч собі на небо йшла, і на зорю дивилася мурашка. Дрімайлику тим часом зацвіла під вусом під самесеньким ромашка. Далекими світами вночі і по ночах горбатими морями летів додому птах. Його мала голівка боялась над крилом, та зацвітала гілка блакитно-білим сном, і птах сказав до себе до вітру на крилі нам лиш літати небом, а жити на землі. Молоденька хмаринка шукав в небі хатинку, та у небі її не знайдеш. Молоденька хмаринко, нема в небі хатинки, то куди ж ти, хмаринко, підеш? Зиму де зимувати, літо де літувати, та й як тоді жить, як на те. Молоденька хмаринко, йди до нас у хатинку, під вікном у нас вишня цвіте. Цвіте зранку кульбаба, цвіте жовта троянда і жовтеньким курчатка цвітуть. Будеш їх поливати, будеш їх напувати, а вони тобі щастя дадуть. Синичко, синичко, а де твоя спідничка? І ти на морозі ходиш в босій нозі? Була на весіллі, була й на похміллі, і моя спідничка там, де й черевички. Сороко, сороко, а де твоя сорочка, що ти на сніжини та без сорочини? Була на хрестинах, ще й на іменинах, мені ті хрестини, що без сорочини. Ця казка на білих лапах іде уночі по дорозі, і місяць тече по хатах, і в казки на віях сльози. Іде вона й тихо плаче, Андрійка ніде не баче. Чи ліг же Андрійко спати, іде ж ця Андрійкова хата з верблюдних пустель голодних, з тюленячих вод холодних, йдучи, наша казка стомилась. Невже ж це вона заблудилась? В торбині у казки літо, зима в тій торбині та осінь, ліси в тій торбині і квіти, де казці бувать довелося. І де вона, наша казка, аж дивиться наша хата. Андрійко не міг ще спати. Заходь в нашу хату, будь ласка на болоті. Хто розцвів? Хто розцвів? запитало. Я розцвів, я розцвів, відказало. Хто помер? Хто помер? запитало. Я помер, я помер, відказало. Що ж таке? Що ж таке? запитало. А таке, а таке, відказало. І думаєш собі, що хочеш. Ну. А як, по-твоєму, виглядають неквапи? Ну так, я, значить, нам дано, що у них білі лапи. Ну, мені вони на ведмедів схожі, такі на якихось таких з дуже довгою шерстю. Тобто вони якісь такі дуже пухнасті, ліниві, дуже, такі товстуваті. А якого вони кольору, якщо них лапи білі? Ну, я щось так уявляю, що вони всі білі. Хоча це нелогічно, бо тоді б ну, було сказано, що вони взагалі білі, і було б не дивно, що в них білі лапи. Тому, бачите, мене підловила фантазія, їх можна собі нафантазувати хоч зеленими. Мені взагалі здається, що Вінграновського поезія е, дитяча, принаймні, така вся дуже котяча. Котяча, можливо, така, знаєш. Я про це я не думала. Ну не знаю, там от кругом ці там білі лапи, чорні лапи, котики, які ходять. Угу. А ну тут ще така специфіка, що я намагалась відбирати такі вірші про зиму, а кіт це такий зимовий персонаж. Бо е, бо влітку ж природа буяє, і і багато про що можна писати, якщо писати про природу. А взимку світ дитини обмежений, і там там про зайчиків можна так здогадувати, що вони десь є. А тут в безпосередньому оточенні є, як правило, з тварин тільки кіт. Тому я думаю, в зимових віршах він присутній. Тим паче кіт не такий дурний взимку на двір виходити. Ну. No. То треба десь в теплі йому грітися і муркотіти. Ага. До речі, якби ми зараз мусили чи там захотіли придумати казку за мотивами поезії Венграновського, яку-небудь таку коротку, щоб це могла бути заказка? Ну, я тут я не не беру всьому участь. Така специфіка, що е, сюжет, який е, гарний і логічний, і гармонійний в поезії. Е, там завдяки доповнений якимось поетичними засобами він в прозі може не зіграти. Так само, як ем, Наприклад, для мене завжди був загадкою е, вірш про сонечко. Ну, з цією там, здавалося, традиційною вір... Е, сюжетом, там, із Римою, сонечко, віконечко. Аж коли друга репліка сонечка підвези, ти розумієш, що ситуація зовсім інша. Що ти по одному це уявляєш, а ситуація зовсім інша. І ти ще раз як це просмі... Тому от мені здається, що в нього багато чого такого, що е, задано спочатку одні умови, а потім вони трансформуються. І тому. Якщо це спробувати щось таке зробити в прозі, то це ще б важче було. <laughs> В поезі було це б важче. Там, Хоча у Вінтгановського багато колоритних персонажів. Ну, ті самі неквапи, ті самі діалоги сонечка киця. Ну, от мені це от що ти казала про чорного кота, mm-hmm. який говорить сонечком, та й за собою несе весну. Але для мене ну, от найбільш загадковий з віршів, які ти прочитала, це останній на <laughs> болоті. Він взагалі про що, як по-твоєму? Я взагалі не впевнена, що це дитячий вірш. Але це е, мій один з улюблених віршів Вінграновського, тому що ем, він такий Він Вінграновського дуже багато такої поезії, яка мене так е, якось розбурхує, спантеличує. Як ну якось е, після цього треба якась така певна творча дисгармонія виникає, і треба якось себе зібрати і це все переосмислити, щоб це було гармонійно. А цей вірш він дуже такий. В нього структура така доволі проста, але супергармонійна, і він так е, ніби тебе розворушує, а потім лишає і в такому, якби і в неспокої, і в спокої. І оці питання, які там от на болоті, да, ну тільки якийсь такий простір на болоті, і не, не знаєш, хто задає ці питання, хто відповідає на ці питання. Але ці питання такі, якісь, ну, чітко сформульовані, якісь такі. Загадка життя. <laughs> А потім е, розумієш, що в принципі з якогось найбільш такого універсального погляду, то тільки така може бути відповідь, що ну так. <laughs> Якесь таке маємо те, що маємо. Е, ну, Ну, маємо те, що маємо, це якось більш так приземлено і з такою конотацією, що змиріться. А тут, ну так. Тобто, а тут така якась, е, ніби такий заклик, осягніть красу цього, що маєте. Ну, якщо так спрощено, примітизовано. От, до речі, про спрощено і примітизовано Він на перший погляд, ну, надзвичайно прості рими. От те, що ти казала, на рівні сонечко, віконечко, там якийсь коток, mm моркоток. Ну, і на рівні римування, по-моєму, мало чим він може здивувати. От що за цією простотою може ховатися? Чи це спеціально такі прості форми для дітей? Е, ну, я думаю, що тут е, перш за все стосовно Рим, е, ну, від є такі справді простіші, якщо б там досліджувати це і рахувати. Мені здається, що там навіть не не можу сказати, який там процентне співвідношення, але є і таке і біль, і цікаве римування, і таке от традиційне. Е, а тут, я думаю, стосовно дитячих віршів, то так, тут тут ще, окрім того, що от ніби от, е, такої засади, можливо, спрощення, хоча не знаю, тут може е, якась така гра з сюжетами вже відомими дитині, бо дитина вже на рівні гри, на рівні якихось цих таких щоденних своїх занять, вона вже оці всі рими, вони вже пов'язані з певними іграми, з певними там. Ем, тобто якийсь такий вже культурний досвід, який дитина впізнає. Тому думаю, що це для того. Евін Грановського, як по-твоєму, простіше читати чи слухати? Е, залежно хто читає і як. Я пригадую, е, колись там по телебаченню я бачила авторське читання, ну, звісно, з цим нічого не зрівняється, оскільки Він Грановський був актором, і е, ну, це дано було йому. Я взагалі не дуже люблю. Мені краще, щоб я сама читала це, інтерпретувала. Я... Тому що голос навіть навіть коли там ти слухаєш аудіокнигу, мені здається, навіть в тому, е, якого актора підібрали з якимось типожем, це ніби якийсь уже е, тобі дають рамку, як сприймати цю книгу. Тому для мене я люблю читати передусім. З іншого боку, коли ти чуєш інше прочитання іншої людини, це теж може там збагачує. Починаєш розуміти, що ти це якось взагалі не так розумів і не те думав. Я, до речі, чомусь подумала, от про що тобі в дитинстві читали на ніч казки? Ти подобалось слухати якісь е, книжки, які читали дорослі? Щоб мені читали казки, я не дуже пригадую, тому що я дуже рано навчилась читати і от е, любила читати сама. Інша справа, що моя бабуся вона дуже любила декламувати вірші. І е, ну, для неї вірші це була якась така окрема реальність. Е, тобто я з дитинства ем, знала, що от вірші це те, що треба декламувати, що це те, що це, це от така окрема робота, окрема діяльність. Е, часом бабуся могла там сісти, там посадити мене біля себе і сказала, давай. Зараз будемо писати вірші. Тобто я вже з дитинства знала, що це є така робота, вона така ж сама важлива, як там прибирати там на кухні. Тобто, е, ну, теж тут з одного боку читати сам самі хотілося, а з іншого боку, це така декламування віршів це така вже якісь театральні практики. Якісь а які вірші твоя бабуся декламувала? Кого вона часто читала? Моя бабуся, е, вона е, за походженням росіянкою була, хоч і жила на Західній Україні. Тому в неї улюбленим поетом був Некрасов, вона його знала всього. Цілі там поеми іноді декламувала. Вона завжди казала, що Некрасов це російський Шевченко. І вона навіть знаходила там інтертекстуальні перегуки на сюжетну. Яке цікаве дослідження могло би бути, якби за це взятися. Так. Все ж таки у поезіях Вінграновського чи бачиш ти якусь дуже очевидну межу між дорослими і дитячими поезіями. Ну, от, скажімо, віршик на болоті, який ти читала, mm-hmm. чудовий приклад того, про що ти говорила. От Ніби дитячий, бо він такий дуже простенький, здається, mm-hmm. за своєю структурою, за всім таким. Але водночас доволі дорослий, бо в нього ця от ідея, ну чи не навіть не ідея, те, про що він. Він щось таке набагато більше, ніж може осягнути дитини з невеликим життєвим досвідом. Чи характерний такий тип, ну ніби дуже пористої межі між дорослим дитячим для Вінгерновського, чи це радше виняток? Ну, цей вірш на болоті. Е... Я взагалі не впевнена, що його. Е, я я не знаю, чому я його сюди. А, ну сюди я я хотіла його почитати, тому що мій улюблений. А чому я вирішила, що він належить до дитячих, я теж от не пригадую. Тому що інші. Е, я тут подумала, що з чого ми можемо керуватися самою думкою автора. От е, вірші про неквапів, про кота. Вони ж всі виходили в дитячих збірках, видавництво веселка. Ну, це що я пригадую, такі книжечки для дітей. А цей вірш я навіть не пригадую, чи він виходив. Тобто тут теж так. Е, е, ну, Чим керуватися? Є єдиний такий якийсь е, критерій, як автор сам визначає. Але ж з цього з цього погляду, я ж ще перед тим казала, що наскільки я знаю, то всі дитячі вірші були в дорослих збірках, і вони були без будь-яких приміток, що а ось вірш для дітей. Тому... А чому так, до речі, по-твоєму? Ну тут теж важко сказати. Тут е, питання вже авторської інтенції, але тому там як автор, чому так автор робив це вже. Е, щоб його мотивацію зрозуміти, тут досліджувати треба. І... Але з точки зору читача, воно дуже гармонійно сприймається. <laughs> І немає, не виникає питання, а чого це от я читаю серйозну книжку, а мені тут от про кота. Як по-твоєму, з дітьми варто говорити про якісь серйозні речі? Чи краще обмежитися якимись такими штучками там котик, лапка, якісь там ігри, лічилочки, ще щось? Е, ну, я думаю, що тут так само, як з дорослим, з будь-якою людиною. Е, я думаю, кожен погодиться, що це не якісь стосунки негармонійні, коли двоє людей зустрічаються і постійно говорять про якісь проблеми. Мені здається, що якийсь е, загальний емоційний фон все-таки має бути позитивний, так само і з дитиною. Тому ці всі там котики, і лавки, і і пташки, і зайчики це прекрасно. Але є якийсь час е, про те, щоб поговорити про проблеми, і це, звісно, і це у всіх не, не, не просто ніхто ж не знає, як е, це це, це одвічна проблема, як говорити про проблеми, як там писати про проблеми там для дітей, для дорослих. Тобто це завжди відкрите питання. Але я до того, що якась е, проблемна література для дітей, звісно, потрібна. Але мені здається, що загальний фон, якийсь позитивний спілкування, гри має бути дуже такий. Позитивно налаштований, радісний, такий щасливий. А сучасним дітям Він Грановський буде цікавий як читання і як слухання? Е, ну тут теж тут я можу тільки теоретизувати, тому що в мене дітей нема, і з одного боку, і з іншого боку, я ніяких досліджень не робила. От е, мені здається, що е, тут все залежить від від родини, від тих традицій, які в родині. З іншого боку, я впевнена, що вірші Вінграновського вони, звісно, дитину збагатять. Якщо ну але для цього треба, щоб їх було в відповідній ситуації добре представлено, щоб дитина була відкрита до них. Бо вони справді з деякого погляду є складними, тому якщо без відповідного якогось е, введення, <laughs> то дитина може сучасна дитина може якось так поставитися. А тут справа в тому, що це ж завжди дуже індивідуально. Ну але я думаю, наквапи зможуть завоювати будь-яке серце. <laughs> Мабуть, так. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині Обрій Стор за адресою store.obrій.com.